Ali evo šejh Husein je odbio osim da ovaj da riječ meni, pa ću ja u kratkim crtama, inša Allahu ta'ala, nešto progovoriti kao nasihat sebi, inša Allahu ta'ala, najprije, a zatim i ovaj vama, ne bi nam to, inša Allahu ta'ala, koristilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, na dan kada neće koristiti niti metak, niti sinovi, osim onoga ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala čista srca čineći dobra djela. Braćo, htio sam znači, u kratkim crtama da posjetim sebe i vas na nužnost baruret kićenja jednim određenim svojstvom koje je, nažalost, danas dosta, dosta rijetko svojstvo. Svojstvo koje moramo posjedovati pri, njemu, pri sebi, a to je svojstvo insafa, svojstvo pravde da čovjek bude, da čovjek bude pravedan. Cilam prije svega normalno da čovjek bude pravedan kada su pitanje njegova braća muslimani, ali također da bude i pravedan kada se radi o, el, tako reći, da ih nazovemo el muhalifin, oni koji su oprečni, oni koji se suprostavljaju određenim stavovima, mišljenjima, idejama i tako dalje i tako dalje. Čovjek se dakle mora okititi ovim svojstvom, svojstvom insafa, da bude pravedan i da ga mržnja prema određenom narodu ne navede na to da bude nepravedan prema njima. Kaže Jalla wa ala, وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. I nemoj da vas mržnja prema jednom narodu navede da budete nepravedni prema njemu, prema tom narodu. narodu. I'dilu, budite pravedni. huwa aqrabu lit taqwa. To je bliže bogobojaznosti. to je bliže bogobojaznosti. Da čovjek dakle bude pravedan. Možda je lakše da čovjek bude pravedan prema svome bratu muslimanu. To je uglavnom ono što čovjek, Allah, svaki brat manji ili više, inša Allahu ta'ala, u stanju i može uraditi. Ali možda je malo teže ostvarljivo druga stvar, a to je da bude pravedan prema onima koji su el muhalifin, koji se suprostavljaju u mišljenju, stavovima i tako dalje, da bude pravedan prema njima. To je dakle možda malo teže jer čovjeka navodi ili den mržnja prema određenom čovjeku vodi ga do te mjere da, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i možda učini kakvu nepravdu tom čovjeku, možda svojim jezikom, možda zbog toga što ne slaže sa njim određenim stavima i tako dalje, da ga nazove imenima koje taj čovjek ne zaslužuje. Ne zaslužuje to ime ili to svojstvo kojim ga čovjek, kojim ga čovjek dakle opisuje. I zato vidite Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Benu Israilu, kaže وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ I od naroda Musa a.s. ima skupine koji jehduna bil haq, koji upućuju ka istini, istinom, وَبِهِ يَعْدِلُونَ I na, na, po istini, po istini sude. Pored toga što je de Allah subhanahu wa ta'ala na puno mjesta kori jevreje u svojoj knjizi, ali Allah subhanahu wa ta'ala spominje, dakle, pravda da među njima ima i oni koji se drže haka, koji se drže istinem, koji rade po istini i koji sude, koji sude istinom. Također Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> kada opisuje ahlul kitabije, kada govori o njihovoj povjerljivosti, spominje prije svega onu skupinu koji, ako im podariš ogromno blago, oni ti ga neće vratiti. oni, će ti, oni će ispuniti obećanje, emanet. Ima oni ako im daš dinar, neće ti ga vratiti osim dok mu stalno ne budeš potraživao, stalno budeš na Illa ma dumta alaihi qaima, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A ima, kaže, među njima oni koji ako mu daš bi qintar, to je ogromno bogatstvo, ju eddihi ilaik, on će ti ga dati, on će ti vratiti. Kao Allah subhanahu wa ta'ala opisuje hal određenih ljudi među njima koji su munsifun, koji su dakle, koji su koji su pravedni. To je dakle pravda uzvišnog subhanahu wa ta'ala prema dakle ehlul kitabijama. Pored toga što imaju dakle svojstva koja imaju i posjeduju, to ne spriječava da Kur'an pohvali njih za određena svojstva koja pri sebi dakle, koje pri sebi imaju, koja pri sebi, koje pri sebi posjeduju. Također vidimo kako kroz kratke crte, dakle kroz kuranske i hadijske primjere, da vidimo dakle tu pravdu prema al muhalifinima. Također vidimo i kroz hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam pravdu Allahovog vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Tako, na primjer, Imam Bukharija bileži od Anasa radijallahu anhum da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio kod jedne od svojih žena. Te druga žena, od majke, dakle, pravovjerni, poslala tanji ili pak posudu u kojoj je bila, koje je bila hrana. Poslanik je bio kod jedne žene, druga žena mu je poslala hranu u posudi ili u tanjiru. فضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في بيتها يد الخادم فسقطت صفحة فلقت Pa je ova žena u, koj, u čije kuće Allahu poslanik bio udarila slugu koji je donio tu posudu, taj ili tanjir, te je posuda pala i polomila se. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق صحفتي ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في صحفتي ويقول Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakupio, uzeo dakle taj polovni tanjir, sakupio hranu koja je dakle pala, وَيَقُولْ غَارَتْ أُمُّكُمْ I rekao, vaša majka je ljubomorna. Vaša majka je ljubomorna, to je ona, ta žena je kod koje je bio, bila je ljubomorna što je dakle druga žena poslala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, te je uradila to što je uradila. غَارَتْ أُمُّكُمْ Suma habes al qadim, te je zadržao, kaže ovog slugu, sve dok nisu donijeli drugi tanjir od ove žene i ode koja je polomila taj tanjir, te zatim nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao taj tanjir ovoj dakle ženi koja je poslala, a zadržao tanjir koji je polomljen u kući žene koja je polomila taj koja je polomila, polomila taj tanjir. Dakle, vidimo pravdu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također Abu Hurajra radijallahu anhu se prenosi da rekao kana li rajul ala rasulillahi haq. Neki čovjek je imao kod Allahova poslanika pravo, dug. Fa aghlaza lahu. To se malo osoro i grubo ponio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Fa hamma bi ashabu nabiy sallallahu alejhi ve sellem. Pa su htjeli ashabi Allahova poslanika da skoče, jel ne, na njega. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا doista vlasnik hak ima dakle šta da kaže dakle to što je rekao ima pravo što je rekao to što traži فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه je rekao ashabima Allah te rekao ashabima kupite mu kamilu dakle te tih i tih godina i dajte mu pa su rekli inna la najidu illa sinnan huwa khairun min sinnihim O Allaho poslanice, mi ne možemo naći osim ona koja je bolja od te kamile koju si mu trebao dati. Pa Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, išteru fa atuhu i jahu fa inne min hajrikum au min hajrikum ahsanukum kadaan. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kupite mu i dajte mu i doista najbolji od vas oni koji najlepše uzvraćaju. Oni koji najlepše, oni koji najlepše uzvraćaju. Kad pogledajte Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pored toga što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ali onda kada je dakle hak bio na strani ovog čovjeka, ono što je tražio, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je dakle opravdao taj njegov, taj njegov postupak i njegovo dakle, njegovo potraživanje. U drugoj e, predaji se spominje kod dakle, e, Ibn, kod Ibn Mađe, da je, Allah, da je čovjek tražio dugu od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallam i grubo i žestoko se ponio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sallam. Pa su mu ashabi rekli, وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَنْ تُكَلِّمْ Teško tebe, znaš li s kim pričaš, kome se obraćaš? Pa je rekao, inni atlubu haqqi, ja samo tražim svoje pravo. Pa kaže Allah poslani sallam, Hela ma sahibil haqqi kuntum. zašto niste na stali na stranu vlasnika prava? Dakle, Allah poslani sveme kaže ashabima, zašto niste stali na stranu ovog čovjeka koji traži svoje pravo? Koji traži? Koji traži svoje pravo. Dakle, pogledajte primjera pravde Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema, dakle, prema ashabima, prema beduinima. Beduine su bili ti koji su se, jel de, zbog svoje, svog tabijata, o, prirode, naravi, čudi, e, grubo odnosili prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Isto ga kaže Allahu poslani sallame, unsur ehake valimen au mavlumen. Pomozi svoga brata, bio on zalim ili mazlum. Kalu, ja Rasulallah, o Allahu poslani će hada nansuruhu mazlumen. Dobro, pomoć ćemo ovoga koji je mazlum. Fe kejfe nansuru valima, kako da pomognemo kad je zalim, kaže, ta'khudhu fawqa yadayhi uzmeš ga za njegove ruke to je spriječiš ga od zla koje čini i na taj način pomažeš mu pomažeš dakle svoga brata koji je koji je zalim. Također, draga braća, ako pogledamo kroz historiju Islama i primjere učenjaka, vidjet ćemo opet njihovu pravednost prema el-muhalifinima, onima koji su se suprostavili njima. Ako uzmemo možda primjer šehhu Islama ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, Znamo da šehhu Islama ibn Taymiyyah da je vodio rasprave, rasprave sa raznoraznim e, sektama i praktijama koje su bile prisutne u njegovo doba da je raspravljao, dakle, i sa šijama, i sa džehmijama, i sa šarijama, maturidijama, i ostalim, dakle, zabludilim, zabludjenim frakcijama. I šeheh sam je odgovarao na njima i napisao, dakle, i zasebna dijela, i tako dalje, i tako dalje. Ali, kada bi govorio o određenoj stvari, koja, koju posjeduju dobri stvari šejh li sam bi pohvalio u toj određenoj stvari. Pa bi tako, na primjer, pohvalio Ešarije u njihovom odgovoru na Mootezilima. Da su dakle dobro odgovorili, da dobro odgovorili Mootezilima, te bi u tim stvarima pohvalio. Ili pak pohvalio određena djela oni koji su činili dobra djela od njih, kao što na primjer Salahuddin Ajubi koji je bio Ešarijen, ali bi ga dakle pohvalio zbog svog djela koje je pri sebi posjedovao, ogromnog djela, a to je El Jihad fi sabilillah borba na Allahu subhanahu wa ta'ala na Allahu subhanahu wa ta'ala put iako da sa druge strane šejhul islam je pojasnio zabud njihovog vjerovanja pojasnio da dakle, njihovo skretanje s pravoga puta ali ono što se nalazilo pri njima šejhul islam im je mije dakle bih pohvalio zbog određenih pohvalnih svojstava koje su pri sebi dakle koje su pri sebi imali to je dakle pravda prema al muhalifinima i da te dakle tvoja mržnja prema određenom narodu, prema određenom čovjeku, prema suparniku i tako dalje, ne navede na to da mu negiraš ono što on posjeduje od određenog dobra i od određenog hajra. Zašto, dakle, draga braćo, sve ovo govorim, ove stvari koje, smo spomenuli, koje sam spomenuo? Dakle, živimo u takvom vremenu, u ovom dakle, vremenu u kojem se nalazimo, da su se mnogi, dakle, okomili na ovu davu. Da su se mnogi okomili na ovu, na ovu, dakle, davu opisujući ovu davu i odnosujući ove dave raznoraznim imenima i razno raznim epitetima, dajući razno razne epitete i tako dalje i tako dalje. Nemoj dakle da to što oni lijepe nama određene etikete, što nam zulmen, vaudvanen pripisuju ono od čega smo mi čisti, nemoj da to bude razlog da mi pripisujemo nešto njima od čega su oni čisti. Da njima pripisujemo nešto od čega su oni čisti. Već da budemo mun pun, da budemo pravedni prema, pravedni prema njima ne pripisujemo ono što nemaju pri sebi i s druge strane ako treba pohvalit ćemo u ono u čemu su ahsenu <clears throat> u čemu su dobro i stvarno lijepo postupili ne želimo dakle kako da kažem kao da se nalazimo u, u borbi jel da i nekom ringu i prepucavanje i tamo slične neke stvari dakle koje ne dolikuju nama konkretno znate kad ovaj daja održa zadnje predavanje na temu jeste li vi tekfirovci Stile se razno razne reakcije i razno razna prepucavanja, neka čak određena od strane braće, iako znam da ih hiret, dakle, ljubomora navode na neke određene stvari, ali ne sviđa mi se neki određeni postupci, draga braće. Evo, primjer, dakle, brat uzme tamo, sadaš video, postavi neki brat video, bili bani razbija ljakića. Ne. To nije od našeg edeba. To nije od našeg ahlaka, drago braće. Mi se ne, ne nalazimo ovdje u ringu da se prepucavamo, jel ne? Ne nalazimo se u ringu, pa ovaj razbija ovoga, razbija ovoga. Ne. Dokaz za Allahu subhanahu wa ta'ala jasno jasni su poput sunca u po bijela dana, jel de? El haq i batil, svako može, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ako želi haq i istinu, da razazna i da vidi gdje je haq, gdje je batil. Nas, dakle, neće navesti to što kažemo da su očito pogriješili ovim meselama, što su eh, nanijeli zulume i nepravde nama pripisuju nam stvari od kojih, od kojih smo mi čisti, neće nas navesti da činimo nepravdu njima. Ne, vallahi, draga braća, neće nas to navesti. Šta više, mi ćemo posvjedočiti ono što ima hajra kod njega, ko, kod njih, kod ovih ljudi. Ima hajra u stvarima o kojim ovo govore. Konkretno je ovaj daja koji je da dakle ovo govorio. Ima hajra, lijepo piše i dobro odgovara kada se radio na selama Fekha. Fikskim meselama koje obrađuje tako dalje. Lijepo čovjek obrađuje, dobro obrađuje te mesele, fikske mesele u knjigu koju sam gledao koju je pisao. Hamla to dobro obrađuje, Pohvalit ćemo zbog toga. U redu je to. Ali ovo što vamo govoriš, to je neispravno. To je batil. Inša Allahu ta'ala na lijep način i dokazima ukazat ćemo da je to neispravno. Ali ne želimo dakle da stvorimo takav ambijet da se nadvikujemo i da, da ne bude jele, ko je jači ovaj razbi ovoga, ovaj razbi ovoga. Ne, ne. Dakle, ova vjera jeste vjera prije svega ahlaka. Jeste vjera insafa. Jeste vjera pravednosti. I neće nas to navest da zbog toga što oni uradili na taj način postupili da mi uzvraćamo zulmom i nepravdom ili pak da im pripisujemo ono od čega su oni čisti. Na ovaj način, draga braćo, pridobit i srca drugih. Na ovaj način pridobit ćemo srca drugih, posebno oni koji se kolebaju. Oni koji se, dakle, dvoume. Oni koji žele hajr, koji žele uputu, koji žele istinu, ali su obmanuti ili pak se našli u takvoj situaciji da, jel de, nisu u stanju da presude u određenim situacijama, u određenim postupnicima. Na ovaj način ćemo i dakle pridobiti inša Allahu ta'ala da oni spoznaju da ova dava, dava je e, dava, istinska dava, da je dava koja želi ovdje hajr ljudima, da je dava koju je cilj da se ljudi vrate istini, a nije dava koju je cilj dakle samo da čekaš nekog da skrene ili da mu zalijepiš etiketu i tako dalje, ne, već dava koja želi i koja je drago da svi se vrate istini u okrilu Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i svi dakle zajednički da radimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Stoga okitimo se, draga braće, svi prije svega mi, inša Allahu ta'ala, daje koji moramo biti primjer, jel braći koji nas slijede, okitimo se ovim svojstvom, svojstvom insafa, pravednosti, pa da budemo pravedni prema svoje braći i da budemo pravedni prema onima koji su el muhalifun, koji su suprostavili nama i koji nam pripisuju i opisuju raznoraznim pogrednim imenima i nazivima od kojih smo od kojih smo inša Allahu ta'ala kod Allaha djela wa ala čisti. Šeikh Ulislam ibn Temije, kada mu je došao, drago, vratio, najžešći neprijatelj, oni koji su bili najžešći neprijatelji, kaže ibn Qajim, pa je preselio jedan od njih. Preselio jedan od njih. Pa smo, kaže, brzo došli šehu li samo ime si mi da ga obradujemo. Preselio Preselujete tvoj najveći protivnik koji te je zvijetio, koji je, dakle, vadara huško protiv tebe. Sultana huško protiv tebe. To što smo kod njega da ga obradujemo. A kaže, on nas je ukorio. On nas je ukorio. Pa je otišao, kaže, kod familije tog čovjeka, Zamislite da čovjek da huška i sultana, vladara protiv šehu l'Islama ibn Taymije. Dakle, vallahi da smo mi u našem vremenu rekli, elhamna, eto, vidiš, da je tako mu treba. E, kad se kad napada i kad vriža stvar da ne, šeikul sam odlazi dakle tom čovjeku i, i, i toj familiji tog čovjeka kaže ja sam vam umjesto pre, da velde saučešće i kaže ja sam vam umjesto vašeg preminulog što god treba ja sam vam kao on da, dakle, da pomogne u bilo kojoj situaciji što god treba Na, pa i nakon toga jedan dakle rekao <laughs> govoriti za šehu Lislam Emre Timije, kaže kamo sreće da sam ja prema svojim braći kao što šehu Lislam prema svojim protivnicima kamo sreće da se ja opodim prema svojoj braći, kao što se kod islam im da nije opodi prema svojim, prema svojim protivnicima, prema svojim, dakle, neprijateljima. Ova dava, draga braćo, vidite, ljudi sami nastoje da je iskompromituju, da je prilijepe razne etikete, razne ili de, pogredne nazive i mene, da opišu ovu davu kao grubijansku davu, da su to ljudi grubijani, da su to ljudi koji nemaju ahlaka, da su ovakvi, ovakvi. Dokažimo, dakle, tim ljudima suprotno. Da je ovo, dakle, dava dava ahlaka, da nije dakle u pitanju samo akida, ja imam ispravnu akidu, ahlak, ne. Dakle, da inša Allahu tada spajamo između akide i između dakle, ahlaka i da smo pravedni i prema onima koji se suprostavili nama, ne slažu sa nama u mnogim, dakle, u mnogim stvarima i u mnogim stavovima. To je dakle dio, drago braćo, svojstvo kojim se dakle htio posjetiti najpre sebe, a zatim i vas, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala na slučaj od onih koji su el munsifun, od onih koji su uh, pravedni, koji pravedno govore, pravedno postupaju, molim Allaha subhanahu wa ta'ala na slučaj od pravednih, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas, e, da nas sačuva posrta i grešaka i molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da u našim dakle, govorima i obhođenju bude huzudu nepsa ili udjela duše, i da nešto što dakle radimo, da nas sačuva od toga da to bude dakle radi nefsa, radi dakle svog ja ili tome slično. Allah subhanahu wa ta'ala može da nam podari iskrenost u našim riječima i u našim djelima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا